Sura druga Al-Baqara Krava Objavljena u Medini 286 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Alif Lam Lam, Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون I onima koji budu vjerovali u ono što je objavljeno prije tebe i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. Inna allazina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Onima koji neće da vjeruju, doista je svejedno. Opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena. Njih čeka patnja golema. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, a oni nisu vjernici. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni ne znajući, samo sebe varaju. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava.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 A u istinu, oni su bezumni, ali ne znaju. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستمعون مستهزئون Kada susretnu one koji vjeruju, govore, vjerujemo. A čim ostanu nasamu sa šeitenima svojim, govore, mi smo s vama, mi se samo rugamo. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvu lutaju. Ulaika allazina ishtarau dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem Njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit i oni ne znaju šta rade. Mathaluhum ka mathali allazi istawqada naran falamma ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Slični su onima koji potpale vatru i kada ona osvijetli njihovu okolicu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide. Summum bukmun umjum fahum la jarđi'un. Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste. Au ka sajibim minas samai fihi ulumatum wa ra'd. وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين إلي Oni su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mraku usred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti a nevjernici ne mogu umaći Allahu يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير مونيا samo što ih ne zaslijepi kada godimo na bljesne a čim utonu u mrak, stanu. A da Allah hoće, mogao bi im oduzeti sluh i vid, jer Allah zaista sve može. Ja, ejuhan budu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون O ljudi, klanjajte se gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge الله ravni. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَأْتُوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت uiddat Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte batre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći. Svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći, ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati i u njima će vječno boraviti. Inna Allaha la jastahji an نضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ۖ واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto si čušnije od nje. Oni koji vjeruju da oni znaju da je to istina od gospodara njihova, a oni koji ne vjeruju govore šta to Allah hoće sa ovim primjerom. Time on mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje. Ali u zabludi ostavlja samo velike griješnike.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 oni će nastradati. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao? On će zatim učiniti i da pomrete i poslije će vas oživiti, a onda ćete se njemu vratiti. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio, zatim je svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio. On sve zna. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون A kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati, a mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo. On reče, ja znam ono što vi ne znate. Wa'allama Adama وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين I pouči on Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Kalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Hvaljen neka si, rekoše oni. Mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio. ti si sveznajući i mudri. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove, I kad im on kaza nazive njihove, Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين A kada reko smo poklonite se Ademu, Oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede. On se uzoholi i postane nevjernik. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين I mi rekosmo, o Ademe, živite ti žena tvoja u džennetu. i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približujte, pa da sami sebi nepravdu nanesete. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين I šeitan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. Siđite, reko smo mi, jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na zemlji ćete boraviti i do roka određenoga živjeti. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم I Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti. On doista prima pokajanje. On je milostiv. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Mi reko smo, silazite iz njega svi. Od mene će vam uputstvo dolaziti i oni koji uputstvo moje budu slijedili, ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون a onima koji ne budu vjerovali i knjige naše budu poricali, bit će stanovnici Džahennema, u njemu će vječno ostati. Ja bani Israila, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi. بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i ispunite zavjet koji ste mi dali, ispunit ću i ja svoj koji sam vama dao i samo se mene bojte. وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون Vjerujte u ono što objavljujem, čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate. I ne budite prvi koji u to neće vjerovati. I ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. I samo se mene bojite. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون I istinu sa neistinom ne miješajte. I istinu svjesno ne tajite. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين Molitvu obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pritome sebe zaboravljate – vi koji knjigu učite. Zar se opametiti nećete? Wasta'inu bis sabri was salah Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško osim poslušnima. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون I bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko neće u pomoć priteći. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ۖ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم I kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili, mušku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali, a to vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašeg, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ I kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude na oči vaše potopili, وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون I kada smo Musa u 40 noći obećanje ispunjavali, vi ste u njegovu odsustvu, sami sebi čineći nepravdu, tele obožavati počeli. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Zatim smo vam i poslije toga oprostili da biste zahvalni bili. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون I kada smo Musau knjigu koja rastavlja istinu od neistine dali da biste pravim putem išli. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التوبة I kada je Musa rekao narodu svome, O narode moj, prihvativši tele, vi ste samo sebi nepravdu učinili. Zato se stvoritelju svome pokajte i jedni druge poubijajte. To je bolje za vas kod stvoritelja vašeg, on će vam oprostiti. on prima pokajanje i on je milostiv. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ I kada ste u glas rekli, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Munja vas je ošinula, vidjeli ste. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Zatim smo vas, poslije smrti vaše, oživili da biste zahvalni bili. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون I mi smo vam od oblaka hladovinu načinili, i manu, i prepelice vam slali. Jedite lijepa jela kojima vas obskrbljujemo, a oni nama nisu naudili. sami sebi su nepravdu nanijeli. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وسنزيد المحسنين I kada smo rekli, uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapiju pognutih glava uđite i recite, oprosti, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela, daćemo i više فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena i mi smo na one koji su bili nepravedni s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 On je rekao, zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore. Idite u grad, imat ćete ono što tražite. I poniženje i bijeda na njih padoše, i Allahovu srđbu na sebe navukoše, zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni tužne vjerobjesnike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili. Inna allazina amanu wallazina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabejci, one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u knjizi, da biste se kazne sačuvali. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Vi ste poslije toga odustali i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, u istinu biste stradali. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im mi rekli, budite majmuni prezreni. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Allaha. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين A kada je Musa rekao narodu svome Allah vam naređuje da zakoljete kravu Oni upitaše zbijaš li ti to s nama šalu? Ne dao mi Allah da budem neznalica, reče on. Kalu قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون زمولي gospodara svoga u naše ime rekoše da nam objasni kojih godina ona treba biti. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba biti. on poručuje, odgovori on, da ta krava treba biti jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide. O du'u lana rabbaka yubayin lana ma hija inna al-baqara إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakva još treba biti, jer nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.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 Treba biti bez mahane i bez ikakva biljega. E sad si je opisao kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli, Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili.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 Allah motri na ono što radite. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون زر سبي نادته da će vam se jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati, a neki među njima su Allahove riječi slušali, pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Kada sretnu vjernike, oni govore, vjerujemo a čim se osame jedni s drugima kažu Zar ćete im kazivati o onome što je Allah samo vama objavio, pa da im to bude dokaz protiv vas pred gospodarom vašim? Zar se nećete opametiti? Avala ja'lamuna anna Allaha ja'lamu ma yusiruna wa ma A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što oni kriju i ono što pokazuju? ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون Neki od njih su neuki, oni ne znaju za knjigu, nego samo za gatke i oni se samo domišljaju. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون A teško onima koji svojim rukama pišu knjigu, a zatim govore, evo, ovo je od Allaha, da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون Oni govore, vatra će nas doticati samo neko vrijeme. Reci, da li ste o tome dobili od Allaha obećanje, jer Allah će sigurno ispuniti obećanje svoje, ili na Allaha iznosite ono što ne znate. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون A nije tako. Oni koji budu zločinili i grijesi njihovih budu sa svih strana stigli, oni će stanovnici džehennema biti i u njemu će vječno ostati. والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون a oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će vječno boraviti. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti, i molitvu obavljati, i zekat davati. Vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون I kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima nećete proljevati – i da jedni druge iz zemlje vaše nećete izgoniti.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 A ako vam kao sužnji dođu, vi ih otkupljujete, a zabranjeno vam je da ih izgonite. Kako to da u jedan dio knjige vjerujete, a drugi odbacujete? Onoga od vas koji čini tako, stići će na ovome svijetu poniženje, a na sudnjem danu bit će stavljene na muke najteže. Allah motri na ono što radite. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون To su oni koji su život na ovome svijetu pretpostavili onome na onom svijetu. zato im se patnja neće olakšati, niti će im iko u pomoć priteći. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون I mi smo Musavu i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isau, sinu Merjeminu, očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli. I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u lažu tjerivali, a druge ubijali. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Oni govore, naša su srca okorjela, a nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova i zato je vrlo malo njih koji vjeruju.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 I kada im dolazi ono što im je poznato, oni u to neće da vjeruju i neka zato stigne nevjernike Allahovo prokledstvo. Bi sama bihi أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين Jadno je to zašto su se prodali, da ne vjeruju u ono što Allah objavljuje, samo iz zlobe što Allah od dobrote svoje šalje objavu onome kome on hoće od robova svojih i navukli su na sebe gnjev za gnjevom, a nevjernike čeka sramna patnja. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين a kada im se kaže vjerujte u ono što Allah objavljuje, oni odgovaraju mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje, a to je istina koja potvrđuje da je istinito ono što oni imaju. Reci, pa zašto ste još davno neke Allahove vjerobjesnike ubili, ako ste vjernici bili. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ I Musa vam je jasne dokaze bio donio, pa ste ipak u odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseći tele prihvatili. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم kada smo od vas vaš zavjet primili i brdo iznad vas podigli, ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni. Oni su odgovorili, čujemo, ali poslušati nećemo. Srca njihova su, zbog nevjerovanja njihova, još bila nadojena teletom. Reci, Ružno je to na što vas vjerovanje vaše navodi, ako ste uopće vjernici. Kul in kanat lakum الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Reci, ako je u Allaha džennet osiguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt zaželite ako istinu govorite. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين a neće je nikada zaželjeti zbog onoga što čine.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 Svaki bi volio poživjeti hiljadu godina, mada ga to i kada bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo. Allah dobro vidi ono što oni rade. Kul man كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Reci, Ko je neprijatelj Čibrilu, A on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur'an, koji potvrđuje da su i prijašnje objave istinite, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين koji je neprijatelj Allahu i melekima njegovim i poslanicima njegovim i Džibrilu i Mikajlu, pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ mi tebi jasne dokaze objavljujemo i jedino nevjernici neće u njih da vjeruju. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Zar svaki put kada neku obavezu preuzmu, Neki od njih je odbace, jer većina njih ne vjeruje. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون A kada im je poslanik od Allaha došao, potvrđujući da je istinito ono što već imaju, mnogi od njih – kojima je knjiga dana, za leđa svoja Allahovu knjigu odbacuju, kao da ne znaju.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 dok mu ne bi rekli mi samo iskušavamo i ti ne budi nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati, iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onome svijetu imati, a doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila polja kada bi samo znali. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم O vjernici, ne služite se riječima rajna nego recite unzurna i slušajte, a nevjernike bolna patnja čeka. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Ne vole oni koji ne vjeruju, ni sljedbenici knjige, ni mnogobošci, da se vama od gospodara vašeg bilo kakvo dobro objavi. Allah milost svoju daruje kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Mi ni jedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Zar ti ne znaš da je samo Allahova vlast i na nebesima i na zemlji i da vi osim Allaha ni zaštitnika ni pomagača nemate. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Zar da tražite od svoga poslanika kao što su prije tražili od Musa, a ko vjerovanju pretpostavi nevjerovanje, s pravoga puta zalutao je. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره إن الله على كل شيء قدير Mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike iz lične zlobe svoje, iako im je istina poznata, Ali vi oprostite i preko toga pređite, dok Allah svoju odluku ne donese. Allah zaista sve može. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إن الله بما تعملون بصير I molitvu obavljajte, i zekat dajte, a za dobro koje za sebe pripremite, naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم ۖ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Oni govore da će u džennet ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. To su puste želje njihove. Ti reci, dokaz svoj dajte, ako je istina to što govorite. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أني nije tako onoga ko se bude Allahu pokoravao i usto dobra djela činio, toga čeka nagrada kod gospodara njegova. Takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.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 Tako, slično kao oni, govore i oni koji ne znaju. Allah će im na sudnjem danu presuditi onome u čemu se oni ne slažu. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله je i istok i zapad, kuda god se okrenete – pa tamo je Allahova strana. Allah je zaista neizmjerno dobar i on sve zna. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ lahu Nevjernici govore Allah je uzeo sebi dijete hvaljen neka je on naprotiv njegovo je sve ono što je na nebesima i na zemlji njemu se sve pokorava Badi'u samavati wal ard واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون On je stvoritelj nebesa i zemlje i kada nešto odluči, zato samo rekne, budi i ono bude.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 Tako su gotovo istim riječima govorili oni prije njih, srca su im slična, a mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto vjeruju. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. ولا تسال عن اصحاب الجحيم Mi smo te poslali da istinu objaviš i da radosne vijesti i opomenu doneseš, a ti nećeš biti pitan za one koji su u džehennemu. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ني يبري ني كرشاني neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru Reci, Allahov put je jedini pravi put. A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi, niti odbraniti. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Neki od sljedbenika knjige čitaju je onako kako je objavljena. Oni u nju vjeruju a nastradat će sigurno oni koji u nju ne vjeruju. Ja bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. O sinovi Israilovi, sjetite se milosti moje koju sam vam darovao i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون I bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ni od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti i kada im niko neće moći pomoći. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين A kada je Ibrahima gospodar njegov s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao, učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor i neke moje potomke zamoli on, obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود I učinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete namaz obavljati. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili, hram moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ۖ قال ومن كفر فأمت فأمتعه قليلا ثم أضطر فاضطره إلى عذاب النار وبئس المصير A kada je Ibrahim zamolio, gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdi plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet. On je rekao, onome koji ne bude vjerovao, daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم I إِبْرَاهِيمُ su Ibrahim i Ismail temelje oni su molili, gospodaru naš, primi od nas, jer ti u istinu sve čuješ i sve znaš. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete tvoje kazivati i knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer ti si u istinu silan i mudar. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe, a mi smo njega na ovome svijetu odabrali i na onome će biti među dobrima. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Kada mu je gospodar njegov rekao, budi poslušan, on je odgovorio, ja sam poslušan gospodaru svjetova. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون I Ibrahim ostavio amanet sinovima svojim, a i Jakub, sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani.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 Klanjat ćemo se, odgovorili su, Bogu tvome, Bogu tvojih predaka i Brahima i Ismaila i Ishaka, Bogu jednome, i mi se njemu pokoravamo. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Taj narod je bio i nestao Njega čeka ono što je zaslužio i vas će čekati ono što ćete zaslužiti i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين Oni govore, budite jevreji, odnosno kršćani, i bit ćete na pravome putu. Ti reci, ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao. On nije nikoga Allahu ravnim smatrao.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 Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo njemu pokoravamo. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Pa ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na pravome su putu. A ako glave okrenu, oni su onda samo i nađije i Allah će te sigurno od njih zaštititi, jer On sve čuje i sve zna. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Allah je nas uputio, a zar ima ljepše upute od Allahove? Mi se samo njemu klanjamo. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Reci, zar se s nama o Allahu raspravljate, kad je On i naš i vaš gospodar, nama naša djela, a vama vaša djela, a samo mu mi iskreno ispovjedamo vjeru. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارًا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ۖ وما الله بغافل عما تعملون Kako govorite, i Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili jevreji, odnosno kršćani. Reci, znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu, znajući da je od Allaha? Allah motri na ono što radite. Tilka ummetun kad halet laha ma kasabat wa ma kasabtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون Taj narod je bio i nestao, njega čeka ono što je zaslužio i vas će čekati ono što ćete zaslužiti i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ۖ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Neki ljudi kratke pameti reći će, Šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali?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 I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao, samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. Nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put.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 Okreni zato lice svoje prema časnome hramu i ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data knjiga sigurno znaju da je to istina od gospodara njihova, a Allah motri na ono što oni rade. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين I kada bi ti onima kojima je data knjiga sve dokaze donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju kiblu, a niti nećeš prihvatiti njihovu kiblu, niti će iko od njih prihvatiti ičiju kiblu. A ako bi se ti za njihovim željama poveo, kada ti je već došla objava, tada bi ti sigurno nepravedan bio. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju. الحق من ربك فلا تكونن min الممترين Istina od gospodara tvoga dolazi, zato ne budi nikako od onih koji sumnjaju. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete, ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati. Allah zaista sve može. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون I svakog mjesta u kome budeš, ti lice svoje časnom hramu okreni. Istina doista od gospodara tvoga dolazi. Allah motri na ono što radite. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Iz svakoga mjesta u koje dođeš, ti lice svoje svetom hramu okreni i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite, da vam ljudi ne bi imali šta prigovoriti, osim i nađija između njih. Njih se ne bojte, mene se bojte, da bih blagodat svoju prema vama upotpunio i da biste na pravome putu bili. أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam riječi naše kazuje i da vas očisti i da vas knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Sjećajte se vi mene i ja ću se vas sjetiti i zahvaljujte mi i na blagodatima mojim nemojte neblagodarni biti. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi to ne znate. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obradu izdržljive الذين إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ one koji kada ih kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti.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 Zato onaj koji kabu hodočasti ili umru obavi, ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون One koji budu tajili jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Oprostit ću samo onima koji se pokaju i poprave, i to javno ispolje, a ja primam pokajanje. Ja sam milostiv. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru, zaslužuju doista prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi. Halidina fiha La anhumul azabu wa la hum U njemu će vječno ostati, a patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم A vaš Bog, jedan je Bog, nema Boga osim njega, milostivog, samilosnog. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Stvaranje nebesa i zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina, po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i zemlje lebde, doista su dokazi za one koji imaju pameti.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 إذ تبرأ الذين tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار kada će se glavešine za kojima su se drugi povodili svojih sljedbenika odreći i kada će veze koje su ih vezale prekinute biti i oni patnju doživjeti, kada će sljedbenici njihovi uzviknuti da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se oni nas odrekli. Eto, tako će Allah njima dijela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre neće izlaziti. Ja ejuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tajiban wa la تتبعوا hutuati الشيطان innahu لكم O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno. I ne slijedite šeitanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidniji انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباءنا اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون A kada im se rekne, slijedite Allahovu objavu, oni odgovaraju, nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje, Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali i kada nisu na pravome putu bili. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم koji neće da vjeruju, slični su stoci na koju se viče, ali ona čuje samo zov i biku. Gluhi, nijemi i slijepi, oni ništa ne shvaćaju. Ja ejuha allazina amanu min طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, da vi se samo njemu klanjate. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da gladu toli, njemu grijeh nije. Allah zaista prašta i milostiv je. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأتون يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم Oni koji taje ono što je Allah u knjizi objavio i to zamjenjuju za nešto što malo vrijedi, oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do ono što će ih u vatru dovesti. Na sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti, niti ih očistiti. Njih čeka patnja nesnosna. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبح أصبرهم على النار Oni su umjesto pravoga puta izabrali zabludu, a umjesto oprosta zaslužili patnju. I koliko su oni samo neosjetljivi na vatru. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد To je zato što je Allah objavio knjigu, pravu istinu, a neslozi onih čija su mišljenja o knjizi suprotna, doista nema kraja. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ۖ ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i u meleke i u knjige i u vjerovjesnike i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siročadi i siromasima i putnicima namjernicima i prosjacima i za otkup iz ropstva i koji molitvu obavljaju i zekijat daju i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من رب ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم O vjernici, propisuje vam se odmazda za ubijene, slobodan za slobodna i rob za roba i žena za ženu a onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikodušno postupe i neka im on dobročinstvom uzvrati. To je olakšanje od gospodara vašeg i milost. Ako nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka. ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون U odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja i metak, propisuje vam se kao obaveza za one koji se Allaha boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima. فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه Inna Allaha sami'un alim. Onaj koji je izmijeni, a zna kako glasi, pa grijeh zato pada na one koji je mijenjaju. Allah zaista sve čuje i zna. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio pa ih izmiri, nema mu grijeha.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 A onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane. Ako drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je neka znate da postite.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 Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravome putu. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. One su odjeća vaša a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja, dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice i ne približujte im se. Eto, tako Allah objašnjava ljudima propise svoje, da bi se onoga što im je zabranjeno klonili. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama, da biste na griješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Pitaju te o mlađacima. Reci, oni su ljudima oznake o vremenu i za hađiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kućena vrata njihova ulazite i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Inna Allaha la yuhibbul I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne odpočinjite borbu. Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين I napadajte takve gdje god ih sretnete, i progonite ih odande odakle su oni vas prognali, a zlostavljanje je teže od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte. Neka takva bude kazna za nevjernike. فإن انتهوا فإن الله غفور rahim. Ako se prođu, pa Allah zaista prašta i samilostan je. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين Sveti mjesec je za sveti mjesec. a i u svetinjama vrijedi odmazda. Onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone.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 A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte. A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hađa i zakoljite kurban do koga možete lahko doći A onaj koga ne nađe, neka posti tri dana u danima hađa i sedam dana po povratku, to jest punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Meke. I bojite se Allaha i znajte da On teško kažnjava. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Hadžije u određenim mjesecima, onom ko se obaveže da će u njima hađ obavljati, nema snošaja sa ženama, i nema ružnih riječi i nema svađe u danima hađa. A za dobro koje učinite, Allah zna. I onim što vam je potrebno za put, snabdite se. A najbolja obskrba je bogobojaznost. I mene se bojte, o razumom obdareni. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ۖ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين Ne pripisuje vam se u grijeh ako od gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta, spominjite njega jer vam je on ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah u istinu prašta i samilostan je. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha kao što spominjete pretke vaše. i još više ga spominjite. Ima ljudi koji govore, daj ti nama, gospodaru naš, na ovome svijetu, takvi na onom svijetu neće imati ništa. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار A ima i onih koji govore, gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu i sačuvaj nas patnje u ognju. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Njih čeka nagrada koju su zaslužili. Allah brzo sviđa račune. واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر كفر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ispominjite Allaha u određenim danima, a ni onome ko požuri, i ostane samo dva dana, nije grijeh, a neće se ogriješiti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred njim sakupljeni. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد čim se neki od njih dočepa položaja nastoji napraviti na zemlji nered ništeći usjeve i stoku. Allah ne voli nered. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد A kada mu se rekne, boj se Allaha, on onda iz inada griješi. Njemu je dosta džehennem, a on je doista grozno boravište. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha omilostivili. Allah je milostiv robovima svojim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šeitanovim. On vam je zaista neprijatelj otvoreni. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Ako skrenete nakon što su vam već došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba i meleki i da bude svemu kraj? Allahu se sve vraća. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali, a one koji preinačuju Allahove dokaze kada su im već došli, Allah će zaista strahovito kazniti. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه Wallahu yarzuku men yasha'u bighayri hisab. Nevjernicima se život na ovome svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju, a na sudnjem danu bit će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.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 im već bili došli jasni dokazi. I onda bi Allah boljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ۖ مستهم البأساء والضراء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Ala inna nasrallahi qarib. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli kada će već jednom Allahova pomoć. Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Jas'alunaka maza yunfikun. أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Pitaju te kome će udjeljivati. Reci, i metak koji odjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima. A za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji.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 Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha, a zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas, da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama, koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru, njihova djela bit će poništena i na ovome i na onome svijetu. I oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. Allah prašta i samilostan je. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Pitaju te o vinu i kocki. Reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju te koliko da udjeljuju, reci višak. Eto, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili. Fi ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ۖ ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم i o ovome i o onome svijetu. I pitaju te o siročadi. Reci, bolje je imanja njihova unaprijediti, a ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni su braća vaša, Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško. On je doista silan i mudar. ولا تنكحوا المشركات حتى حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Ne ženite se mnogo boškinjama dok ne postanu vjernice. U istinu je robinja vjernica – bolja od mnogo boškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogo bošce, dok ne postanu vjernici. U istinu je rob vjernik bolji od mnogo bošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u džehennem, Allah voljom svojom nudi džennet i oprost. i objašnjava ljudima dokaze svoje da bi razmislili. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين I pitaju te o mjesečnom pranju. reci, to je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista boli one koji se često kaju i boli one koji se mnogo čiste. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Žene vaše su njive vaše i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje i bojte se Allaha i znajte da ćete pred njega stati, a ti obraduj prave vjernike. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ i neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. Allah sve čuje i sve zna. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakonete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. Allah prašta i blag je. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo četiri mjeseca.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 i nije im dopušteno kriti ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih, dok one čekaju, vrate ako žele dobro djelo učiniti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.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 A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati.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 I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje, a onaj ko tako postupi, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna. نوم imajte. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive.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 Otac djeteta ih je dužan prema svojoj mogućnosti hraniti i odjevati. niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh. Ako zaželite da djeci svojoj doilje nađete, pa nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير žene su dužne čekati četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih muževa i kada one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one po zakonu sa sobom urade.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 Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče. Imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte i znajte da On prašta i da je blag لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومت ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين Nije vam grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim, imućan prema svome stanju, a siromah prema svome. To je dužnost za one koji žele dobro dijelo učiniti. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم أَحَدٌ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka. A ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodišni budete. Ta Allah zaista vidi šta radite. Hafizu ala salavati wa salati l'usta wa kumu lillahi kanitin. Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana i pred Allahom ponizno stojte. Fa in khif شئتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući. A kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naučio onome što niste znali. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ۖ فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju iza sebe žene, trebaju im oporukom unaprijed za godinu dana odrediti izdržavanje i da se one ne udaljuju iz kuće. A ako je same napuste, vi niste odgovorni za ono što one sa sobom po zakonu urade. Allah je silan i mudar. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين Raspuštenicama pripada pristojna otpremnina. Dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون الله vam tako objašnjava propise svoje da biste razmislili ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم كن حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر أكثر الناس لا يشكرون Zar nisi čuo onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli, a bijaše ih na hiljade? Allah im je rekao, pomrite, a poslije ih je oživio. Allah je zaista dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم i borite se na Allahovom putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga on mnogostruko vrati? Allah uskraćuje i obilno daje i njemu ćete se povratiti. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Zar تشوى čuo da su prvaci poslije sa svom vjerovjesniku rekli Postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili. Možda se vi nećete boriti ako vam borba bude propisana, reče on. Zašto da se ne borimo na Allahovom putu, rekoše, mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojeni A kada im borba bi propisana, oni, osim malo njih, zatajiše. Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ۖ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء Wallahu wasi'un alim. Allah vam je odredio taluta za vladara, reči im vjerovjesnik njihov. Odakle da nam još on bude vladar, kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato, rekoše oni. Allah je njega da vlada vama izabrao reče on, i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario. Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحت تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Znak njegove vlasti, reče im vjerovjesnik njihov, bit će kovčeg koji će vam stići koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od gospodara vašeg i ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili.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 Onaj ko se napije iz nje nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je. I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kada je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali povikaše Mi danas ne možemo izići na kraj s Đalutom i vojskom njegovom. Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići, rekoše Koliko su puta malobrojne čete Allahovom boljom nadjačale mnogobrojne čete الله Allah je na strani izdržljivih. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين I kad nastupiše prema Đalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše, gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje.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 S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali, kad su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli.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 Ne obuzima ga ni trijemež san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvaća i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. La ikraha fi din. Kad tebejena rušdu min al فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع alim U vjeru nema prisiljavanja. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šeitana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i zna. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يزاشتتني zaštitnik onih koji vjeruju i on ih izvodi iz tmina na svjetlo.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 Kad Ibrahim reče, Gospodar moj je onaj koji život i smrt daje. On odgovori, ja dajem život i smrt. Allah čini da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim, pa učini ti da grane sa zapada. I nevjernik se zbuni. Allah silnicima neće ukazati na pravi put.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 Dan ili dio dana odgovori. Ne, reče on, ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo. A pogledaj magarca svoga, da te učinim dokazom ljudima. A pogledaj i kosti, vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo. I kad njemu bi jasno, on povika, ja znam da Allah sve može. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطيب الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم A kada Ibrahim reče, Gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ. On reče, zar ne vjeruješ? Vjerujem, odgovori on, ali bih da mi se srce smiri. Uzmi četiri ptice, reče on, i sijeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه Wallahu Wallahu wasi'un Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu, liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. Pa Allah će onome kome hoće da ti više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ۖ لهم اجرهم عند ربهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون One koji troše i metke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Lijepa riječ i izvinjenje vrijedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. Allah nije kom ovisan i blag je. Ja, amanu, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ۖ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا Wallahu la jahdil al kafirin. O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše i metak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha, ni u onaj svijet. Oni su slični litici sa oskudnom zemljom, kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli. Oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. A onima koji neće da vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير koji troše i metke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika, liče brtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša pa daje dvostruk plod.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 Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili. Ja الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا يَعْلَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ o vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udjelili, kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم Šeitan vas plašine i maštinom i navraća vas da budete škrti. Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Yu'ti l'hikmata man الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ On daruje znanje onome kome on hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovan je blagom neizmjernim. a shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وما للظالمين من أنصار Za sve što potrošite i što zavjetujete, Allah sigurno za to zna, a ne valjalima neće niko moći pomoći. إن تبدوا الصدقات فنعم ما وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi. I on će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. Allah dobro zna ono što radite. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš. Allah izvodi na pravi put onoga koga on hoće. I metak koji udjelite drugima u vašu je korist. Ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav a ono što od imetka udjelite drugima, nadoknadit će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا صبا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يستطيعون يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم I to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena zarađivati, pa onaj koji nije u to upućen misli da su zbog skromnosti i mućni. Poznaćeš ih po izgledu njihovu. Oni proseći ne dodijavaju ljudima, a ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajnu i javnu, dobit će nagradu od gospodara svoga i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب اصحاب النار هم فيها خالدون Oni koji se kamatom bave, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šeitan izbezumio, zato što su govorili, kamata je isto što i trgovina, a Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka gospodara njegova, pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao njegov slučaj će Allah rješavati, a oni koji to opet učine, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم Allah uništava kamatu, a unaprijeđuje milosrđa. Allah ne voli ni jednog nevjernika, griješnika. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون one koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju, čeka nagrada kod gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Ako ne učinite, eto vam onda neka znate rata od Allaha i poslanika njegova. A ako se pokajete, ostaće vam glavnice i metaka vaših. Nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao. A još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون I bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti.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 Neka on piše, a dužnik neka mu upero kazuje i neka se boji Allaha, gospodara svoga i neka ne umanji ništa od toga. A ako je dužnik, rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju perokazivati, kazivati, onda neka kazuje njegov staratelj i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvaćate kao svjedoke. Ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. Svjedoci se trebaju na svaki poziv odazvati i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, s naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svjedočenja jače i da ne sumnjate bolje. Ali ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrćete, onda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar, ni svjedok. A ako to učinite, onda ste zgriješili. I bojte se Allaha. Allah vas uči i Allah sve zna. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ليؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه Wallahu bima ta'malun alim. Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog. A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, gospodara svoga i ne uskratite svjedočenje. Koga uskrati, srce njegovo će biti griješno, Allah dobro zna ono što radite. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji. Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili, Allah će vas zato pitati. Oprostit će onome kome on hoće, a kaznit će onoga koga on hoće. Allah je kadar sve. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك رب ربنا واليك المصير Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici, svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove.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 Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje.